Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. A danas uz naše goste idemo na sama izvorišta Svetoga Franje. U goste su nam stigli braća Stjepan Lice i Krešo Belo iz mjesnog bratstva Kaptol koje od srca pozdravljam. Dobro nam došli, dragi gosti. Hvala lijepo, mir i dobro. Hvala lijepa, mir i dobro. Ne znam da li e, ste svjesni, ali 16.4., dakle ne tako davno, 1209. godine, jako davno, Papa Inocent III. je kanonski utemeljio red manje braće. Imamo jako puno tih važnih obljetnica kojih se s radošću prisjećamo i sve su to prilike da uvijek iznova progovaramo o aktualnosti Svetoga Franje danas, da ne ostanemo zapravo na njegovim izvorištima u smislu da samo promatramo historiografski što je točno e, kar bilo obilježilo to doba, nego i da vidimo e, papinu poruku danas u kontekstu Svetoga Franje i da vidimo sve ono lijepo što možemo iskusiti u godini milosrđa. Zato bi za sam početak e, započeo s jednim citatom iz drugog pisma vjernicima brata Franje. Budući da sam sluga sviju, dužan sam svima služiti i donositi miomirisne riječi gospodina našega – zato, razmišljajući u srcu kako zbog bolesti i slabosti tijela ne mogu osobno posjetiti pojedince, odlučio sam ovim pismom i poglasnicima iznijeti pred vas riječi Isusa Krista koje je riječ očeva i riječ duha svetoga koje su duh i život. Evo iz ovoga drugog pisma vjernicima već vidimo važnost evangelizacije, tu možda e, srce poruke koju je Franjo htio svima nama poslati i koju šalje sve ove godine od 13. stoljeća, možda zapravo iz godine u godinu sve prisutnije u našoj svakodnevici i jedan od razloga zašto to svi skupa proživljavamo je i Franjevački svjetovni red koji zaista evo vidimo da iz dana u dan ima sve aktivniju i sve važniju ulogu u našem društvu. Pa vas za sam početak želim pitati kad se vi prisjetite nekih svojih izvorišta, kad se prisjetite prvih susreta sa franjevačkom duhovnošću i, i kada ste prvi put upoznali lik Svetoga Franje, kako je to izgledalo? Pa, <laughs> pa, moj prvi susret sa Franjom je bio, pa ja bih rekao ovako, plošan, iako sam ga snažno doživio, ja sam ga doživio samo u jednoj dimenziji njegove osobnosti, dakle rekao bih nešto kao pjesničko, bratsko, ali to nije bilo onako duboko proživljeno. E, Franju se običava prikazivati onoj slici kako razgovara s pticama, ja vidite, i njega propovjeda pticama. Ajde da vidim ko će propovjeda pticama kao što je on. E, pa onda kada se sjetim koliko je zapravo i kada polako otkrivam kroz e, životopise i kroz knjige koji su drugi autori pisali o njemu, koliko je dakle on propatio taj svoj život i koliko je to hrabro patio. Nije njemu bilo ovaj, e, jednostavno ići tim Franjinim putem, iako sad kad iz daleka gledamo, lako je bilo biti Franjo, a ne bilo je itekako zahtjevno biti Franjo i što je zahtjevnije bilo, to je on davao snažnije i životnije odgovore. I sada, kada mi živimo u vremenu kad, u kojemu smo na neki način e, obnovili svijest o njegovoj osobnosti, o njegovom značenju, e, i kad ga proglašavamo zaštitnikom ovoga i onoga, pa i zaštitnikom ekologije, mi zapravo samo neke dimenzije njegove osobnosti tu dovodimo pred sebe. E, to njegovo iskustvo brata i sestre, kada u svakome vidi brata i sestru, u onom posve različitome, u razbojniku, u onome e, koga službena crkva smatra neprijateljem, u svakome vidi brata. Danas e, taj bratski svijet je jedina šansa. Ako ne postanemo svjesni da svijet može opstati samo u smislu bratskom, sestrinskom, onda smo unaprijed zalutali. I tu, tu nam Franju i kako može biti vodič i e, ja, ja ga kroz ovih par desetljeća koliko ga na različite <laughs> načine susrećem, sve snažnije doživljavam. Sve ozbiljnije i sve jednostavnije. Kad vidimo zapravo snagu te poruke e, koju si sam sada rekao, dakle, da u svakome vidimo brata, poruka iz 13. stoljeća, koja je možda danas teže ostvariva nego što je bila ikad prije, s obzirom na sve što nam se događa i čemu smo izloženi. Tko je dorastao tom pozivu? Tko mu može odgovoriti na taj način? Pa ja mislim da ni Franjo nije bio dorastao u trenutku kad je kretao, nego je on stalno rastao. Eh, on je se prepoznao i zazvan Božjom riječi, on drugačije nije mogao živjeti nego rasti. Rasti u susretu, rasti u blizinama, rasti u odgovornosti za drugoga, za otpisane pogotovo. Krešo, Stjepan je to jako lijepo opisao i vratio nas je na same početke, a kako je tvoje iskustvo bilo? Pa i ja bi se vratio na svoje početke. E, ono što imam u glavi je zaista jedan vrlo davni početak, a to je 1963. godina u kojoj još uvijek imam sliku u kojoj sjedim u vjeronaučnoj dvorani na Kaptolu 9, ista dvorana koja je danas u funkciji kao vjeronaučna dvorana, s onim starim drvenim školskim klupama, i Ciprian, koji nam na nečemu, što je vjerojatno bio nekakav kinoaparat ili nekakav projektor, prikazuje jedan crno-bijeli škripavi film o Svetom Franji. Ne znam koji je to film bio, volio bi ga danas pronaći, vjerojatno ih ne je tada bilo puno, da ga ponovo pogledam. Ali e, ono što je meni u tom filmu ostalo i slike koje i dan danas vidim u tom filmu, to su slike Franje u prirodi. Franje koji je bio veseljak, Franje koji je bio e, iskra, Franje koji je bio vatra, Franje koji je bio pjesnik, Franje koji je bio trubadur, kako to danas znam, onda to nisam shvaćao. I to je e, moja slika Franje iz tih davnih godina, iz tih davnih vremena. E, od onda sljedeća slika gdje sam snažno doživio Franju je Laverna pećina u kojoj je on spavao. I e, na to hodočašće e, išli smo sa našom Emanuelom, kćeri. To je bilo prije 13-12 mm, godina. Znači ona je imala negdje godinu i pol dana. Dvije godine taman je prohodala i progovorila. Ona je došla do te pećine, ušla unutra, dakle to je mračno, to je jedno E, mjesto u koje dijete bi zapravo ušlo sa nekakvim strahom. Ne bi mu bilo konforno. Međutim, ona je ušla sa jednim takim oduševljenjem i ono što je napravila, pitala je šta je to. I onda smo objasnili da je to mjesto gdje je Sveti Franjo bio, spavao. Prije toga smo jasno prošli cijelu lavernu. Ona je došla, naslonila je glavu na tu željeznu rešetku, tvrdu, hladnu, i ostala je tako stajat. a ne da je ostala tako u tom položaju kratko, nego ona smetala ljudima koji su dolazili, koji nisu mogli prići jer eto, dijete je tamo skoro pa zaspalo. I provale tamo jedno, pa dobrih jedno 5, 6, pa skoro i 10 minuta. Ehm, to mi je druga slika Svetoga Franje, indirektno kroz tu dječju eh, ljubav prema nečemu što je ona mogla prepoznati u Franji. Mogla je prepoznati one indirektne poruke koje su rekli bi psiholozi sublimativne, one koje se nalazi između redova. E, prije toga, e, mi smo prolazili kroz onaj hodnik na Laverni, gdje se nalazi ona slika e, Franje koje prima stigme. I njeno pitanje je bilo, da li to njega boli? I mi smo odgovarali na to pitanje. Da li je to bilo povezano s tim? Pa je ona osjetila tu nekakvu suprisnost prisnost. s njim ili što li. Ali uglavnom, evo to su te dvije slike e, Franje. Jedna iz mojeg djetinstva, kroz taj film koji sam odgledao i koji je mene oduševio, i ova slika mog djeteta koje je doživjelo Franju kao nešto sebi blisko. Mm Rekao bih u sredini se nalazi moj put prema e, trećem redu. Dakle, ja sam na kaptulu proveo vrijeme od 62. godine kad smo došli u Zagreb i rekao bih e, do 2006. 7. ja nisam čak niti znao za Franjevački svjetovni red. Nego kroz um, propovjedi Fra Bonaventure u jednom trenutku mi je prozdujalo, dakle sam na te propovjedi na nedeljne mise dolazio s onim e, entuzijazmom punjenja akumulatora. Želim napuniti akumulatore za narednih tjedan dana. I onda sam počeo sumnjati u taj svoj poriv jer onako, ja sam ga nazvao čak parazitski poriv. A onda u jednom trenutku su mi došle u glavu njegove riječi. Vjeruješ, a da li djeluješ? I to je bio okidač. Za mene je to bio okidač da doslovno stanem i okrenem se po toj crkvi i pitam se gdje se ja to nalazim i šta je tu oko mene. I onda sam primijetio neke ljude koji se tu uvijek smucaju, koji su uvijek ovdje. Na oglasnoj ploči je pisalo Eh, počinje eh, prvi susret eh, novaka, odnosno simpatizera Franjičkog svjetovnog reda i tako sam krenuo u mhm. sve to skupa. Dakle, taj okidač djelovanja i za mene osobno Franjevaštvo i Sveti Franjo je djelovanje. Akcija. Akcija. Akcija i kontemplacija, dvije riječi koje često spominjemo u ovoj emisiji. A vas dvojica ste zapravo, kad se gleda sve što ste prošli i proživjeli u Franjevačkom svjetlnom redu, možda upravo dobri primjeri toga zauzetog djelovanja. I kroz pisanu riječ Stjepana i možda kroz sve one pjesme koje si napisao, neke svoje stvarno životna iskustva koja hrane druge, u kojima drugi prepoznaju jednu lijepu sliku Franjevaštva ili krešo kroz neumorno prikupljanje Franjevačkih izvora i izdanje tog e, velebnog zapravo projekta u kojemu se nalazi sve što je bitno i što je jedan sastavni dio formacije. Pa me sad zanima, vi niste imali oslonac u tim trenucima, budući da ste vrlo rano zapravo počeli istraživati Franjevačku duhovnost, tada nije bilo puno knjiga i dijela na koje bismo se mi mogli osloniti. Pa, prva knjiga koju sam ja pročitao Svetom Franji bila je Vječni zaljubljenik. I to sjećam se da sam bio bolestan, išao sam u kući od nekuda i osjećao sam da imam temperaturu i rekao sam idem kupiti se neku knjigu koju ću čitati dok budem bolestan. I ušao sam u Čirolometodsku knjižaru i kupio tu knjigu. To je prva knjiga koju sam pročitao. Knjiga još za čudo uvijek postoji kod mene kod kuće i jedva se drži skupa hm. jer su je čitala sva moja djeca prvo žena, sva djeca, prijatelji naše djece. Dakle, to je prošlo kroz generacije i generacije i, tu je negdje počelo onda ovaj otkrivanje Franje. E, sjećam se onda nama e, sresti se sa knjigom e, o Franji bilo čudo. Dakle, nije to bilo kao danas kada ima toliko knjiga da jednostavno čovjek se ne odlučuje ući u, taj, u tu šumu. Mm. Jel? Nego onda kad sam imao priliku dograbiti knjigu, onda sam ju dograbio i čitao od korica do korica i tako redom. Dakle, to, to su bili, dakle, nije to moje osobno iskustvo samo, to je iskustvo mnogih iz tog vremena, jer to je bila tolika radost, e, možeš čitati o Franji. Mm-hmm. I onda smo otkrivali Franju, e, sjećam se da je bila ona, to mi je netko poklonio za rođendan od Marija Fongalija, e, življena budućnost, Sveti Franjo Asiški, Isusovac piše o Franji, ne mislim, danas je bi to bilo normalno, a ali onda nije bilo tako baš to jednostavno, to je barem za naše krugove bilo neobično. Isusovci pišu o Ignaciju Lojolskom, o Franjevci o Svetom Franji Asiškom, ali to kada pišu jedni o drugima, to to, to ima jedno posebno znači. Kad se usporedi to vrijeme tada, danas ima, evo i sam si rekao, kad smo se pripremali za emisiju, više od 80 bibliografskih jedinica zapravo na hrvatskom a, gdje bi mogli nešto saznati o, o Franjevaštu, što predstavlja zaista jako veliki izvor informacija. Da, tu ima u istinu knjiga za sve uzraste, za sve interese, dakle od knjiga za djecu, romana, meditativnih knjiga, naravno izvori, dakle ima tih knjiga stvarno ovaj, silno mnogo i jedna zapravo upućuje na drugu. Mhm. E, ako ja pročitam životopis koji je napisao recimo Julien Green, pa onda idem Jorgensena čitat, dva čovjeka o Franji pišu različito. Ili mhm. Nikos Kazancakis kada piše o Franji njegovi franjo pomalo, <laughs> pomalo lud, <laughs> da tako kažem, onako divlji, ne lud, divlji, ne? ali zapravo u toj divljini ima toliko nježnosti. Mhm. Dakle, ali naravno svaki autor nešto svoga daje u, u, u knjigu, ali kažem, to, to, to, to vrijedi čitati. To vrijedi čitati. Jednom sam baš sa Frabonaventurom razgovarao i kaže on meni, znate, ja vam svaku knjigu koja mi dođe u ruku pročitam, ako je o Franji, ako je o Isusu. To jednostavno ima potrebu, čak ne razmišlja je li dobra ili nije dobra. Na kraju će vidjeti da li je dobra ili mhm. nije. Ali ne želi propustiti, da vidim što on misli, što on kaže. Ne? Krešo, je li moguća formacija bez takvih izvora, bez stvarno čovjek treba izdvojiti vrijeme, e, predati se, e, proučavati. Imam osjećaj da smo ponekad dosta površni. Pa- mislim da nije moguće. Mislim da je to jedno blago koje e, leži pred nama i čeka da ga otkrijemo. I ovo što je Stjepan zapravo ilustrirao e, govori o tome kako e, su nama potrebni poticaji i potrebna su nam otvaranja očiju. Što je rekao Bonaventura, ne znam da li je knjiga dobra ili ne, ali pročitat ću zato da mi otvori oči, e, da mi ukaže na nekakav plamičak, na neku iskru koja mi može moju misao oplemeniti, mene povesti na nekakav novi put. Uzimo primjer e, ovoga e, pisma, dakle ova, ovaj uvod koji si pročitao nalazi se u jednoj maloj knjižici. Drugo pismo vjernicima. Koja je naslonjena svim stanovnicima svijeta. U franjačkim izvorima ona je zapravo, to je drugo pismo vjernicima Franjino. I on on doslovno ovdje kaže, ja nisam ovdje s vama, ali šaljem vam svoje pismo. Poslanice, ne? Poslanicu, zašto? Zato da vas oplemenim, zato da vam otvorim oči, zato da vas opomenem. I sjetimo se mi kako završava to. Da je to eh, ono, vrlo, vrlo, ako se toga ne budete pridržavali, ako to ne budete slušali pažljivo, gotovo je s vama. Nećete doći u kraljestvo nebesko. To su ozbiljne stvari. Tako da u svim ovim knjigama i literaturi koja postoji zapravo su e, tragovi našega spasenja, tragovi našega rasta. To su stepenice po kojima mi hodimo, po kojima mi rastemo, idemo prema spoznanju, prema saznavanju, ja bih rekao prema učvršćivanju stijene na kojoj gradimo svoju kuću. Hvala vam na ovom prvom dijelu, na vašim osobnim iskustvima i što smo otišli tako daleko i vjerujem u naglasili važnost formacije i poznavanja pisane riječi o izvorima Svetoga Franja. Jedan kratki glazbeni predah i ponovno se vraćamo. Sve višnji, sve možni gospodine dobri, Tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svak. et in om pripata, doc cio viec ni et an dostoian ni datis letos pomine ime. Vagen budi Gospodine moi, sa svim stvorenima svoje, Moses bratom, Gospodino om suncem, od njega nam dolazi dan, i svojim nas zraka agri. we wiesni two ka pjesma stvorova koju prepoznaju svi Franjevci, ne samo u Hrvatskoj, nego i puno, puno šire u izvorbi fra Miroslava Petraca, kojega ovim putem pozdravljamo. A u drugom dijelu emisije u kojima razgovaramo sa našim gostima Stjepanom Licom i Krešom Belom iz mjesnog bratstva Kaptol, idemo vidjeti ovu simboliku koja je zapravo obilježava u dosta važnu godinu milosrđa, izvanrednu godinu milosrđa, u kojoj nije slučajno da je baš Papa Franjo koji je odabrao ime po našem zaštitniku promovirao tako snažno upravo dva sveca kapucina. Pa što vi isčitavate iz svih ovih događaja i možemo se naravno svrnuti i na ovo što smo nedavno imali prilike biti dio, a to je da smo častili e, svetoga Leopolda Bogdana Mandića na tako poseban način. I jedan i drugi, i Leopold i Padre Pio, tako jasno kazuju da čovjek mora biti, a, ne, nemojte me krivo shvatiti, lud do kraja. Mhm. Mora se odlučiti i jedino ako se odluči do kraja u svom životu, bez obzira na to kako drugi vrednovali to kako se on odlučio, jedino tako on može postići, ispuniti svoju osobno svoje poslanje na zemlji. Nevidljivost Leopoldova preobrazila se u jednu silnu vidljivost idemo pitati najznamenitije, koji su najznamenitiji političari bili u vrijeme dok je Leopold eh, Bogdan Mandić živio. Ja mislim da je, ili ne znam, zabavljači, sva su ta imena nekako ublijedila. A njegovo ime koje nije bilo uočljivo je pred nama snažno. Eh, Padre Pio, ja sam imao sreću da sam čuo od jedne, reći ću, vrlo neobične žene prvi put o davno još kao mladić. Kod nas se nije o Padru Piju govorilo. Ona je na neki način stigla do Padra Pija i ona je godišnje nekoliko puta odlazila dole k njemu u San Giovanni Rotondo, svome sinu dala ime po njemu, e, i s tim taj mladić sada, taj čovjek <laughs> sada živi u Parizu. Dakle, to, to je toliko neopisivog, toliko, toliko ljepote u, u, u tim životnim porukama e, kada čovjek ne mari kud će ga tko svrstati, nego samo mari za to da se svrsta uz Boga. Mm. Krešo? Uh, meni su slike u glavi opet e, Dubrave i onog nepreglednog mnoštva koje dolazi i obilazi i prolazi zastaje, promatra. E, moja slika je slika onog sveca, njegovih onih malih nogu i onih čarapa. I znam da mi samo u glavi bilo, Bože, kako ima male noge, kako su nježne u onome. I onda sam poslije zapravo razmišljao o njemu, o tim njegovim nogama, e, kako su pričali da je iz poslušnosti e, prema poglavaru ipak išao u šetnje, e, pa onda jednom prilikom kad je bila zima, snijeg padao, on je krenuo u šetnju pa su mu rekli pa ne idi, hladno je vani, snijeg pada. On je rekao ne, ja sam po glavaru obećao da ću ići šetat. I e, ta poslušnost, ta malenost, e, to je nešto što bi trebalo nama, Franjevcima, zapravo ukazivati u svim onim trenucima u kojima mi dozvoljavamo da naša oholost, naša taština, naša uvjerenost da smo mi u pravu e, zapravo doživi jedno spuštanje na zemlju, da nas vrati prema našim zavjetima i da kaže što smo obećali, kako ćemo se ponašati i što će nam biti uzori. Sveti Leopold Bogdan Mandić kao ispovjednik u e, mislim, ja kad me pitali koji bi drugi sveci trebali biti proglašeni zaštitnicima godine milosrđa, ja ne znam da li bih nekog drugog bi pao na pamet. Prvo ispovjednici. Drugo, ljudi koji su eh, tolike žrtve podnijeli. Padre Pio. Pa da je meni neko radio to što su njemu radili ne bi izašao iz reda već davno, ono, ne bi uopće... Ali on ti to daje kao primjer. Pogledaj mene. Uzdaješ se u Krista, uzdaješ se u njega, govoriš o njemu, kažeš da želiš biti kao on, da želiš trpjeti kao on. I kad imaš tu priliku, kao što je Padre Pio dobio tu, tu priliku da trpi poput Krista, da bude ponižen poput njega, da bude krivo optužen poput njega, on je skoro bio izopćen iz crkve a evo ga sada. I to su uzori koji, koji nam trebaju da e, prvo ojačaju naš osjećaj, a drugo da nama pokažu kad mi trebamo biti milosrdni prema onom drugome koga susrećemo u bratstvu ili još više, jer mi smo svjetovni franjevci koga susrećemo u svijetu, na cesti, na poslu, da o obitelji ne govorim. Da, I jedan i drugi su na neki e, toliko osobiti način pokazali da život nije čovjekovo vlasništvo, nego da je život čovjeku darovan kao služba. mm I kad čovjek prepozna tu službu koja mu je darovana, ili će uživjeti ili neće biti ono što je, ili će promašiti. Mhm. A oni nisu promašili. Novi zavjeta od Dubravi, e, baš pred e, sarkofagom, Fra Ivan Marhanović je rekao, zavjetovanjem na sama crkva šalje da navještamo evanđelje. Kada je govorio o zavjetima u Franjevačkom svjetovnom redu. E sad, kada vi osobno promišljate o snazi tih zavjeta, kako postati toga svjestan u pravom smislu riječi i živjeti onda u, u svojoj stvarnosti, svatko u svojim prilikama? Ja mislim da mi svi, ispričavam se što generaliziram, reći ću ovako, svakako ostajem malen u odnosu na zavjete e, koje sam dao. Sjećam se da mi je to bilo nekako abstraktno prije nego sam izrekao te riječi. Ali onog časa kada sam izrekao te riječi pred oltarom, pred braćom, pred Bogom, pred svojom dušom, znao sam ili ćeš biti dostojan tih riječi ili te nema. Mm. Ne mislim da sam postao dostojan tih riječi, ali da se trudim živjeti u tom smjeru svakako. Treba u tome slijediti primjere onih koji možda su stekli neka druga iskustva u odnosu na nas koji su posvetili puno više vremena proučavanju te franjevačke duhovnosti. Pa Stjepane, što bi ti posebno istaknuo, koje dijelo te posebno inspiriralo a ovako, pa, ja mislim da bih mogao cijeli niz e, nabrojati, ali evo imao sam sreću, možda će neko to ovako <laughs> shvatiti kao da sam malo neozbiljan. Imao sam sreću da sam bio operiran krajem prošle godine, pa sam onda imao jedno razdoblje vremena da radim ono što inače ne bih imao vremena raditi, pa sam čitao, čitao, prečitavao, pa sam tako čitao knjigu jednog francuskog e, svećenika Eloa Leclerca pjesmi stvorova. Dakle, Elo Leclerc, to je danas čovjek 95 godina ima. Još je živ. Još je živ. A potkraj drugog svjetskog rata je bio ostavljen zajedno sa još brojnim e, drugim ljudima u, u teškoj poziciji na kad su ih prevozili iz jednog koncentracijskog logora u drugi, pa vlakovi baš nisu vozili, tračnice baš nisu bile prohodne, pustili su ih na jednom sporednom kolosijeku da umiru i umirali su, umirali su. U vagonu oko njega je bilo mnogo mrtvih i on se sjeća kako je ovaj, umirao jedan njegov subrat, redovnički subrat, on je tada bio bogoslov. I kad je umro, sjeća se da je njih nekoliko spontano počelo pjevati pjesmu stvorova. On je uspio preživjeti, ali mu je trebalo mnogo mjeseci da dođe k sebi. I jednom kad je pričao to svom jednom prijatelju, on je rekao, pa čovječe, pa potrudi se onda oko te pjesme stvorova. Mm. Kad su, ne znaš zašto si upjevao, ako si pjevao, potrudi se oko nje. I onda je on počeo razmišljati o toj pjesmi stvorova, pa je polako otkrio nešto što je nama izmiče našoj pozornosti. Franjo je spjevao pjesmu stvora ne kao dječarac, ne kao trubadur, nego kao teško bolestan, gotovo slijep, iscrpljen čovjek potkraj svojih dana. On je tada ispjevao pjesmu Stvorova. I, dakle, Elo Leclerc u toj knjizi otkriva dimenzije toga što znači biti brat. Dakle, ja, ja, to je tolika ljepota, ja to ne znam prepričati ne znam prepričati. Neke stvari se ne mogu ni prepričati. Ne, ne, ja, dakle, to je nešto za što čovjek treba uzeti vremena, to se ne može pročitati. Mhm. To se može samo prečitavati, prečitavati i opet iz početka. Sva sta djela posjećaju i na poslušnost, čistoću, siromaštvo. Što nas najviše inspirira kad se vraćamo tim našim korijenima, kako živjeti zapravo sva ta obećanja i zavjete u svakodnevici? ja bih parafrazirao pa rekao e, blaženi svaki pad koji me podsjeti kako to trebam živjeti. Blažen svaki grijeh koji me dovodi u dodir sa gospodinom i njegovim milosrđem. ima e, imena zanimljiva knjižica od istog autora o kojem je Stjepan malo prije govorio, Loa Klerka, koja se zove Mudrost jednog siromaha i koja govori o jednoj franjinoj dilemi velikoj E, što se događa sa redom? Da li red nestaje? On osjeća da ga braća, kao da su ga iznevjerili, iznevjerili su njegove ideale. On je imao cilj, on je želio taj cilj ostvariti, ali oni su rekli, ne, to je za nas preteško. Mi ne možemo to. to. Ti si lud, ti to možeš, ali mi ne možemo to. I on je bio duboko nesretan. I u pravilu završava cijela priča time da mu gospodin na kraju kaže, ali gle Franjo, ja ti nisam, nisi ti stvorio red. Ja sam ga stvorio. Ostavi ga onda meni na brigu. I u toj knjizi zapravo e, Franjo razgovara s jednim svojim bratom i kaže, između ostaloga, e, taj brat Franji, daj molim te, otiđi na kapitul, upozori ih, budi oštar, lupi šakom o stol, što bi mi danas rekli. Preuzmi upravu, upozori ih da rade krivo. A on, Franjo mu odgovara, kaže ne, otići ću tamo. Ali ja sam nepismen, ja ne znam govoriti. I smijaće me, maknut me. Pustimo poslušnosti da učini svoje. Gospodinu da povede taj red. I on se zapravo objašnja bratu zašto se on treba povući da odgovorim zapravo na tvoje pitanje direktnije, poslušnost, čistoća srca. Stjepan bi znao govoriti o jednostavnom srcu koje je potrebno u bratstvu. E, to su stvari, to su pojmovi, to su ideali koji zapravo e, dolaze iz ovakvih knjižica, iz ovakvih riječi. Zašto? Zato što su plod nečeg razmišljanja, plod nečije traume, plod nečijeg sjećanja da je u vlaku kraj njega umirao brat i da je on pjevao pjesmu stvorova. To se nalazi unutra u tim recima, u tim rečenicama. I nas to onda ponovo, da zapravo sebe ponovim, obogačuje. mm Nas to tjera da si preispitamo, da svaki put kad padnemo, nam to posluži kao jedan oslonac koji ćemo se primiti, popeti tu jednu stepenicu ponovo prema prema našem životu poštivanja onoga što smo zavjetovali. Zavjeti nisu zato da bi mi stali i rekli, aha, ja moram paziti na zavjete. Ne, oni su tu kao jedna muzika u pozadini. Da onda kad ne znamo što bi, da se sjetimo, aha, tu mi je sveto pismo, ali tu su mi zavjeti koji mi kažu kako da to sveto pismo čitam, kako da ga sprovodim u dijelo. Da ne razmišljam, jer znam da sam svjetovni franjevac da nisam samostanski, da nisam izgubljen, mhm. nego da sam svjetovni Franjevac. Neki dan sam čitao slikovnicu o Črnoj gospi. Aha. E, u Mariji Bistrici dvije učiteljice su objavile slikovnicu, jednu jako jednostavnu, jako simpatičnu i na kraju su dva kratka životopisa od učiteljice koja je napisala tekst i od učiteljice koja je oslikala ovaj, slikovnicu. I ta učiteljica koja je pisala tekst, između ostalog u svom životu, piše da je shvatila da prava čarolija nastaje tek kad se reflektori ugase. Hm. Ja bih rekao to za zavijete. Dakle, zavijete trebamo živjeti onda kad se reflektori ugase. Kada se nitko ne osvjetljava, hm. kada se nitko ne primjećuje, onda treba živjeti i jedno i drugo i treće. Hvala mi na ovom dijelu. Još jedna mala stanka, nakon toga se vraćamo u zadnji dio naše emisije. sentito dragi slušatelji, evo nas i u trećem dijelu emisije Poziv u svijetu. Danas u gostima naši dragi prijatelji Stjepan Lice i Krešo Belo, braća iz mjesnog bratstva Kaptol. Govorimo o aktualnosti i o poruci Svetoga Franje danas. Već smo jako puno toga rekli i mislim da i svi vi koji možda prije niste ni imali osnovne informacije o Svetom Franji da vas smo vas uspjeli zaintrigirati, ali sad ćete možda još više biti znatičeni kad čujete koliko su nam važni ti pisani izvori i kad vidimo zapravo da što je knjiga starija, to je važnija, što je e, manja, to je važnija, Krešo bi to tako lijepo rekao i onda će nam na jednom primjeru pokazati da imamo jednu jako malu knjigu, imamo jednu jako veliku knjigu, a obje su jako bitne e, za Franjevački svjetovni red. Da. Idemo e, sto, godina unazad, jel tako? Tako je, 100 godina unazad imali smo veliko spremanje kod kuće. I pronašao sam jednu knjižicu koja se zove Serafski zvuci. Pjesmarica za hrvatske trećorece Svetoga Franje iz godine 1915. E, međutim, ono što mi je dakle, jedan vrlo vrijedno, ja bih rekao, dijelce koji ima svojih e, osamdesetak stranica, Dobro dosta sačuvana. pjesama, odlično je sačuvana, što znači da nije bila puno korištena. Da, nije se pjevala. <laughs> Međutim, kaže ovako, u uvodu, pjevačima sa uskličnikom, evo vam, braćo i sestre, pjesmarice. Njome ćemo opet biti koji korak bliže svojemu utemeljitelju Svetom Franji, koji je poput ptice rado pjevao na slavu stvoriteljevu. Pjevajmo dakle i mi i to svi koji možemo. Kome je gospod dao pjevačkoga dara? Hm. E, poziv na pjevanje. I to je, evo, osnovni onaj poriv koji daje Franjo i za mene je to isto jedan, jedan poticaj. Budi veseo, budi onaj koji je radostan, zahvaljuj gospodinu. Stjepan je spomenuo kada je Franjo pisao svoju pjesmu, Stvorova, kada je hvalospjev pjevao, onda kad je završavao svoj život, onda kad je već imao i stigme, onda kad ga je već i boljelo, kad nije vidio, ali onda je upravo u, tom, u toj boli on je vidio radost Božju, vidio je veličanstvenost njegovu, vidio je sve ono što mu je reklo, pa daj, zahvali mu, hvali ga, daj mu hvale. Mhm. Nasuprot ove knjižice, kad smo već spominjali, postoji jedna koja je izdana e, 2012. godine, znači skoro 100 godina poslije ove pjesmarice, i u kojoj su po prvi puta u jednu knjigu sabrani e, spisi Svetoga Franje, Svete Klare i oni koji su direktno vezani uz, uz njih. Dakle, to je knjižica koja ima 2270 i nešto stranica. Vrlo je obimna. I to je nešto što moraju proći i kandidatkinje i kandidati u novicijati. Naravno i piše se test iz toga, ispituje se, to je nešto kao rimsko pravo recimo. <laughs> <laughs> E, međutim, ono što bih želio sad samo komentirati, spomenuti, to je da e, zahvaljujući e, glavnom uredniku Fraperi Vrepcu je zapravo ova pisana, tiskana knjiga doživjela je svoje elektroničko izdanje. Dakle, on je bio dovoljno hrabar i dovoljno vidovi da kaže hajde da ovo pretvorimo i u elektroničku knjigu, mhm. ali ne u nešto što je pasivnog karaktera, pa tipa ono u PDF-u, nego to je jedna interaktivna knjiga koja dozvoljava pretraživanje, usporedna čitanja. Potiče na akciju koja zapravo daje čovjeku instrument koji ga može potaknuti i na akciju. Sve ovo zapravo i svi ti izvori trebali bi nas potaknuti i da zaista živimo i da gledamo na primjer Svetoga Franja kao na životnu inspiraciju. To je ono upravo što mnogi vide u vašim životima kroz svo vaše djelovanje. Pa evo kako idemo prema kraju emisije danas Sveti Franjo kao inspiracija danas posebno za mlade vi se sad sjećate kako ste vi započeli, kad ste se prvi put susreli, s tim smo krenuli u našu emisiju. Kako potaknuti druge da zavole Svetoga Franju? Hoće li im knjige biti dovoljno? Ne. Knjige su uvijek uz. Dakle, jedna, jedno radosno življenje bratstva, radosno življenje evanđelja, vjerujem, mnogo prije bilo koje knjige o Franji ili Franjenog teksta. Franjo se prepoznao zanesen evanđeljem, zanesen osobom Isusa Krista, zanesen time da smije biti brat. On nije otkrio bratstvo, on je prvo otkrio brata čovjeka. Po Isusu Kristu bilo mu je darovano da u drugome prepozna svog brata. I tu je zapravo sve počelo. I oni su došli kod njega. I onda, onda je to sve išlo dalje. Recimo, e, kada govorimo o, počecima života u Franjevačkom svjetovnom bratstvu, pravilo. Mi imamo pravilo od jedva članaka, jedva stranica. Jel? Baš bih volio čuti koliko puta braća i sestre su pročitali to pravilo. Kad sam ja prvi put pročitao pravilo, to je za mene bila hrpa lijepih riječi. Ne mnogo više od toga. Sve su lijep, riječi bile lijepe, ali ne više od toga. Kad sam peti put pročitao, sam tek shvatio da još nisam počeo čitati. Dakle, to ima toliko dubine, to je toliko jednostavno, to, to, to je predivan tekst. Ta Manuela Matioli koja je to bila na neki način majka tog teksta, tog pravila, predivno nešto učinila. I volio bih da to e, braće i sestre, da se vrate. Provjeravaju sebe u zrcalu tih pravila. Da svatko nas sebe provjerava. Čini se da je ponekad zapravo lakša akcija od kontemplacije, od promatranja, od razmišljanja, od iznova čitanja pravila. Ja u sebi klimam glavom, ali vidim da i Stjepan klima glavom. <laughs> <laughs> više kao neslaganje, nego kao slaganje ja bih rekao da je lakša kontemplacija, a teža je akcija. E, mislim, jedno s drugim, mislim, to već puno puta... Sve da, ima, svoje, sve ima svoje. Kad čovjek se nađe sam pred sobom, mnoga pitanja se otvaraju ako je pošten. Mm. Mnoga pitanja. A kada se čovjek angažira jako, onda dospije ne primijetiti ta pitanja. Tako, da, stvori buku, stvori buku i, i, blještavilo koje ga može zaslijepiti. Tako da tu valja biti oprezan i valja imati mjeru. I stoga je potrebno da mm, ukoliko imaš želja, mogućnosti, e, sposobnosti da zaista budeš aktivan, ono, neki bi rekli hiperaktivac u tom dijelu, e, tu, ja mislim da to onda gospodin napravi svoju pedagogiju pa te malo spusti na zemlju, pa te malo stavi na stranu i kaže ti, Operira, da. ajde ti malo razmisli, mm. ajde ti malo kontempliraj, a manje budi aktivan. Mm. Vi ste i voditelji generacijskih skupina, animatori, pa bili imali ste iskustva. Prije, Jesam, bio sam. Nešto. Obojica ste prošli tu fazu i bili ste svojevrsni, majmo to tako reći, mentorima, da to nije prava riječ, mladima, mlađima odnosno onima koji nisu zavjetovani. I sretali ste vjerojatno baš takve primjere. <clears throat> Akcija kontemplacija. Jel? Ljude koji se oduševe puno više za akciju, pa im je onda potrebno posvijestiti sad se malo vrati ipak nazad pa prouči. Pa ja bih naveo primjer recimo e, moje postojeće grupe džaka, e, da tako kažem, koji sad za jedno mjesec dana bi trebali davati svoje trajne zavjete. Uh, Jesu li pročitali svi Franjevačke izvore? u velikoj mjeri da. Recimo, bit će drago Stjepanu čuti da oni redovito, dakle e, dva put jedno se susreću, imaju svoj ritam što se odvija tokom mhm. tog susreta i druga točka dnevnog reda, da tako kažem, je čitanje jednog pravila, jednog članka pravila i razmatranje. Tako da, dakle, oni e, dva puta mjesečno razmatraju po jedan članak pravila tokom cijele godine. To mora to pomoći u izgradnji. Ja. Drugo interesantno je to e, mirenje kontemplacije akcije. E, bili, vrlo su za molitvu, za stvaranje ne molitvene i grupe čak su govorili o tome. A onda u toj molitvenoj atmosferi oni su se okrenuli akciji obavezno najmanje put mjesečno posjećuju sestre Klarise. Aktivni su u pučkoj kuhinji, aktivni su u Karitasu, aktivni su ne samo na kaptolu, što bi se reklo u okviru bratstva, nego u svom svakodnevnom životu kroz pomaganje drugima, kroz e, sagledavanje gdje oni mogu zapravo živjeti to svoje franjevaštvo. Ali i dalje je prisutna ta kontemplacija i molitva. I to samo zapravo govori da jedno bez drugoga ne može ići. I da je potrebno i jedno i drugo. Evo čuli smo danas stvarno jako puno poticaja. Ja predlažem da za sam kraj, e, dok vam zahvaljujem za vaše svjedočanstvo i, i poticaje, pogotovo za sve one koji možda e, zaista nisu prije nikada čuli nešto o je o životu svetoga Franje, da e, Stjepane pročitaš i obnovu zavjeta pa da možda i na taj način potaknemo sve da nam se priključe, da se informiraju, da dođu na izvore, da čitaju, da kontempliraju, ali i da postanu aktivni, jer kao što smo vidjeli, jedno bez drugoga ne ide. U Dubravi, u crkvi svetog Leopolda Bogdana Mandića, uz samog Leopolda Bogdana Mandića, braća i sestre Franjevačkog svjetovnog reda obnovili su svoje zavjete, kao što svake godine čine, 16. travnja. Na dan? Na dan s kojim smo započeli ovu emisiju, e, s tim da je to obnova zavjeta koja nam posvješćuje radost početaka, da tako kažem, vrlo lijepim biranim riječima, evo kako su to braća i sestre molila. Zahvaljujemo ti, gospodine, što si nas pozvao Franjevački svjetovni red. Molimo te da nam oprostiš sve naše nedostatke, slabosti i prijestupe počinjene protiv našeg obećanja evanđelskog života i protiv pravila. Udijeli nam, molimo te, gorljivost i spremnost što smo imali prvoga dana kad smo stupili u bratstvo. Osim toga, obnavljamo svoje obećanje da ćemo provoditi evanđelski život prema pravilu Franjevačkog svjetovnog reda do svršetka svojih dana. Daj nam također da uvijek živimo skladno, sa svojom braćom i sestrama, da mlađima pružimo svjedočanstvo ovoga tako velikoga dara što smo ga primili od tebe, a to je Franjevačko zvanje, kako bismo postali svjedoci i oruđe poslanja crkve među ljudima, navještajući Krista životom i dijelima. Amen. Hvala vam evo, bojici što ste došli danas u našu emisiju Poziv u svijetu. E, srdačan pozdrav vama poštovani slušatelji. Čujemo se ponovno točno za mjesec dana u istom terminu u novoj emisiji Poziv u svijetu. Do slušanja, miri dobro. Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Kad ti ime spomenem Moje srce tiho pali sveti plan, I dok gori on Ja polako nestajem I više nije važna budućnost ni sudbina Vidim se u tvojoj si život moj Svaki novi dan u svjetlu tvom i znam Nijedno blago niti vlast Nijedna suza niti čast Ne mogu platit cijenu kaplje krvi tvoj ni tvoje oči umorne Ni mokro čelo Isuse Ni kucaj srca Što je s križa reklo svoje Danas ljubiš ti Vječnom ljubavlju Da s nama živiš tu U svetom Kad ti ime spomenem Moje srce tiho pali sveti tlan I dok gori on Ja polako nestajem I više nije važna budućnost ni sudbina svaki novi dan U svijetlu tvom i znam Nijedno blago niti vlast Nijedna suza niti čast Ne mogu platit cijenu kaplje krvi tvoje Ni tvoje oči umorne Ni mokro čelo Isuse ni kucaj srca što je s križa reklo svoje jedno blago niti vlast jedna suza niti čast Ne mogu platit cijenu kaplje krvi tvoje Ni tvoje oči umorne Ni mokro čelo Isuse Ni kucaj srca što je skriža reklo svoje Danas nas ljubiš ti vječno ljubavlju Da s nama živiš tu U svetom plamenu